Je reviens d'une réunion avec une employée. Moi aussi, j'en reviens, mais avec mon patron. Je suis content d'avoir donné ma version des faits sur le problème de mon employée Barbara. Elle a failli compliquer ma vie. Je commençais à en avoir marre. Raconte-moi ça. Elle met en cause mon intégrité professionnelle en ce qui concerne la répartition des tâches dans ma section. Selon elle, je lui en donne trop et je ne lui confie que des tâches ennuyantes. Cette interprétation est à l'antipode de mon approche. Cette femme n'a pas beaucoup étudié, certes, mais elle a à son actif plusieurs années d'expérience dans une variété de domaines. C'est donc à ce titre que je me confie à elle plus qu'aux autres. Pourtant, elle pense que tu l'as fait passer pour une employée corvéable et que vous profitez trop d'elle. Loin de là. Et pour moi, sincèrement, je la prépare à accéder à de hautes fonctions. Toutefois, elle me dit n'avoir aucune intention de devenir superviseur. C'est ce qu'elle t'a dit Oui, elle n'a pas d'ambition Non, manifestement. Mais j'ai compris un autre malaise auquel je ne pensais pas. Comme elle n'a pas beaucoup étudié, son anglais écrit n'est pas bon. Alors, elle a horreur de toutes les tâches qui la poussent à écrire des rapports ou des comptes rendus. Eh bien, évite toutes les tâches qui mettent à rude épreuve son ego intellectuel. Voilà.